الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا ما بعد يقول المصنف حفظه الله تعالى النقطة الخامسة فضل اتباع السلف والسلفية bado tunaendelea na risala ya Sheikh Abdallah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafidhahullah aliyoipa jina Mahia Salafia, Mahia As-Salafia, ambapo leo tuko katika nukta ya tano ambayo inasema ubora wa kufata usalafi na usalafia ubora wa kufata usalaf na salafia. Katika nukta iliyotangulia, nukta ya nne ilikuwa ni hukumu tibai walintisabi la salafia, hukumu ya kufuata na kujinasibisha kwenye salafia Naye nukta ya tano ni ubora wa kufuata usalafu na usalafia. Hizi zote hizi ni nukta zinazoonyesha ahamia ya mtu kuwa salaf na fadhila anazozipata katika kupata manhaji salaf, na kwamba mtu ambaye anayejinasibisha na hii manhaji anakuwa ni moja katika wale ambao wajinasibisha na yale aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Anasema shekhe, man iltazama salafiyata alhaqa, kwamba yeyote atakayejilazimisha na usalafia wa haki, ai manhaja salafi bihaqin wa sidqin kujilazimisha na manhaji ya wema waliotangulia kwa haki na ukweli. Hasala alkhaira kullahu, atapata kheri yote. Wahasala ajran adhiman wafiran kabira, na atapata ujira mkubwa tena mwingi yani ujira mkubwa tena mwingi mkubwa lianahu lazima hadi ya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sababu tu atakuwa amejilazimisha kwenda sambamba na mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa min tilka alfadaili walmanakib na katika ubora na katika hizo nafasi mankaba, nafasi ya juu katika nafasi atakazopata yule mwenye kujilazimisha na madhahabu hii ya haki ya salafia. Namba moja, anna almultazima biha muttabi'un lilamri lilahi, ni kwamba yule atakayejilazimisha na, na manhaji hii yani ha audi la salafia na hii dhamiri itakuwa inaenda muda mrefu katika kila kipengele eh sababu tumeanza na maniltazama masalafia alhaqa sawa anna almuntazima biha kwamba atakayejilazimisha na manhaj as-salafia muttabi'un lil amri al-ilahi atakuwa amefuata jambo la kiungu jambo linalotoka kwa Allah fahadha mima yuhibbuhu Allah wa yardahu, na hii au haya ndiyo miongoni mwa yale ambayo anayapenda Allah na anayaridhia, maana kujinasibisha na manhaj salafia. Idh al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, kwani ibada ni jina linalokusanya kila anachokipenda Allah na anachokiridhia minal aqwali wal af'al katika maneno na matendo adh-dhahirati wal batinati yaliyokuwa dhahiri na yaliyojificha yaliyokuwa dhahiri na yaliyokuwa ndani yaliyokuwa dhahiri na yaliyokuwa ndani kwa maana kwamba atakayefuata manhaji salafia la shaka ni kwamba ima atakuwa amefanya moja katika yale ambayo yanaonekana katika yenye kumridhisha Allah au yale yasionekana katika yale yenye kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema Sheikh wa binaan alayhi, na kwa kuzingatia hayo faman iltazama tilka alawamir allati marrat maana fi wujubi ittibai salafis salih, kwamba yeyote atakayejilazimisha na hizo amri sawa eh? na yeyote atakayejinasibisha na hayo mambo allati marrat maana mambo ambayo yamepita kwetu sisi au yeyote atakayejinazimisha na maamrisho ambayo yametangulia huko nyuma yujubi tibai salafi as-salih hadha wal asah katika wajibu wa kufata hawa wema waliotangulia na amrun kwa maana ya umur jamu yake ikiwa ni umur inakuwa ni alhal washan alhal washan na amrun kwa maana ya awamir inakuwa ni eh, bimaana talab kwamba imekuja awamir amrun jamu awamir kwa maana ya at-talab faman iltazama tilka al-awamir allati marrat ma'na wujub ittiba'i salafi salih yeyote atakayejilazimisha na maamrisho ambayo yamekuwa pamoja na sisi huko nyuma Sheikh akinukuu baadhi ya aqwal za ulama kinukuu baadhi ya ayat hadith zinazoonyesha uwajibu wa kufuata salafu saleh fahuwa muttabi'un li amri llahi huyu atakuwa amefuata amri ya Allah wadha waman ittaba amra llahi na yeyote atakayefuata amri ya Allah ahabbahu Allah Allah tampenda li'annahu lazima shari'atahu Kwani ukifuata amri ya Allah unakuwa umejilazimisha na sheria yake, maana umefuata sheria yake bila kuiacha. Tumeelewana eh? Hizi ni katika fadhila na manakib za mtu aliyejilazimisha eh, kufuata salafiyatul haqqa. Thaniyan, katika fadhail na manakib anna almultazima biha kwamba yeyote atakayejilazimisha na kujipamba na manhaju salafi muhassilun lilhidayati wassalamati min adhalali wazzayf huyo ataufikia uongofu na salama ya kusalimika kutokana na kupotea na zaif kupinda dalal wazaif maana wahida Ah, Zaigh eh, bimaana yazighu bimaana yadhil, kupotea na kupinda, yani kupotea. Pinda kuiacha njia sawasawa ni kupotea, na kupotea ni kuiacha njia sawasawa kwa maana moja. Asawa hadha amrun bayyinun aidha, pia jambo hili lipo wazi. Dalla alayhi hadithu Jabir radhiallahu anhu inda Muslimin fi sahih. Jambo hili lime Julishwa na hadithi ya Jabir na Abdullah ibn Haram katika sahihi Muslim kauluhu sallallahu alayhi wasallam fi hajjati alwadai kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hajjati alwadai yani haji ya kuaga taraktu fikum ma lan tadhillu in i'tasamtum bihi kitaballah nimekuachieni kile ambacho mtopotea ikiwa mtashikamana nacho nacho ni kitabu cha Allah kwa hiyo multazima biha muhasilun lilhidayati wassalamati min ad-dalali wazir wazi atakishikamana na salafia ataupata uongofu wazi ataupata uongofu na atasalimika na kupotea na zeikh anasema aqulu wa madha fi kitabillah anasema na kuna nini ndani ya kitabu cha Allah ah katika kitabu cha Allah al-amru bittiba'i rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa salafis salih angalia anapotoa faida eh akaufikie uweza kuona kwamba maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema nimekuachieni jambo ambalo hamtopotea mkishikamana nalo nacho ni kitabu cha Allah, anataka kuonyesha ndani ya kitabu cha Allah kuna nini. Anasema katika kitabu cha Allah kuna amri ya, ku, ya kuwaambia watu wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam na amri ya kuwaambia watu wawafuate wema waliotangulia, kama marat maana aladillatu ala dhalik, kama ambavyo imetangulia pamoja na sisi dalila juu ya jambo hilo dalili juu ya jambo hilo zimetangulia aya nyingi Allah anasema manshaki rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minin wallahi ma tawalla aya hii imetangulia imetangulia pamoja na sisi katika milango iliyopita wa min dhalika qawluhu ni qawlu Allah ta'ala na katika aya hizo zinazotuamrisha tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam ni kauli ya Allah katika sura Al-Ahzab 21 anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira ambaye imekuwa kwenu nyinyi kwa mjumbe wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun ni kigezo au kiigizo kilichokuwa kizuri liman kana yarju llaha wal yawmal akhirah ni kwa yule ambaye anayetaraji kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika anataraji kuwa ni miongoni mwa watu ambao watahesabiwa siku ya kiyama wadhakara Allah kathira kadhalika akawa ni mwenye kumtaja Allah sana. Kwa hiyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallama ndiye ambaye tunaamrishwa eh, tumfuate na kwamba ila atakachokifanya sisi tunataka tukiigize. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala inda hadhihi al-aya, anasema al-Imam Ibn Kathir al-Shafi'i katika aya hii, hadhihi al-ayatu aslun kabirun في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله ولهذا أمر الله سبحانه أمر الله سبحانه الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه kwamba katika tafsiri yake anasema Ibn Kathir kwamba aya hii ni msingi mkubwa taasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alayhi alayhi salatu wassalam katika kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi katika maneno yake wa faalihi na vitendo vyake wa ahwalihi na hali zake zote aya hii inatuonyesha kufanya hivyo walihadha na kwa sababu hiyo amara Allah subhanahu Allah ameamrisha litukuka annasa bitaasi kawaamrisha watu wamwige bin nabii sallallahu alaihi wasallam waige kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kawaamrisha watu siku gani yauma lahzabi sawa eh? siku ya makundi fi sabrihi sawa katika subra musabaratihi subirishana wa murabatatihi na kule kuungana pamoja katika kulitenda tendo lililokuwa zito kuchimba handaki ili wakafiri watakapokuja wawakute waislamu wapo nyuma ya handaki na washindwe kuingia na yule atakayeingia kwa mashaka basi iwe ni sababu ya yeye kufa na jambo hilo lilikuwa ni zito kwa waislamu kwa sababu hawakuwa wakizoea hali ile ya kuchimba handaki wala shaka kwamba maeneo ya Madina na hasatan yale ambayo yaliyochimba handaki yalikuwa ni maeneo yenye ugumu kuchimba handaki lilikuwa limewashinda sehemu kubwa katika makafiri kuvuka maeneo yale na kwa mujahadatihi wa intidhari alfaraji min rabbih na juhudi yake na kule kusubiria faraja kutoka kwa Mola wake. Kwa hiyo ikashuka aya hii, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kwa sababu miongoni mwao wote hakuna aliyekuwa na subra musabara na murabata mujahada katika kusubiri faraja kutoka kwa Mola wake isiyokuwa ni Mtume swalla sallam. Ikashuka aya hii ili masahaba waweze kumwiga nani? Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tunafahamiana eh? Na Katika fadhail na manaqibu pia za mtu kujilazimisha za mtu akapozipa atakayezipata baada ya kujilazimisha na salafiyatul haqa anna almultazima biha kwamba atakayejilazimisha na salafiyatul haqa ma'sumun wa aminun min alwuqu'i fil ikhtilafi wal madhmumi wal furqati al madhmuma sawa ma'sumun mtu huyo atakuwa ametakasika na ameamanika pata amani na salama min alwuqui fil ikhtilafi almazmumi amesalimika na ameamanika kuingia katika ikhtilafu zilizokuwa mbaya walfurqati almadhmumati na farqa zilizokuwa mbaya asema lianna nususa alwahyaini ayuha alahibatu sawa kwa sababu dalili za wahai mbili yenye wapenzi taamuru wa tahussu ala alijtimai na walitilafi ala alhaqi wa bilhaqi lilhaq zinaamrisha watu zinaamrisha na kuhimiza watu kushikamana kuanza kukusanyika na kushikamana juu ya haki na kwa sababu ya haki na kwa ajili ya haki watu washikamane juu ya haki na kwa sababu ya hiyo haki na kwa ajili ya haki قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا shikamaneni kwa kamba ya Allah ya eh, kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wazi kwa kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala nyote wala msifarakane nyote wala msifarakane ويقول جل وعلا ولا تكونوا من المشركين na msiwe katika washirikina min alladhina farraqu dinahum wa kanu shia katika wale ambao walioigawa dini yao wakawa makundi makundi وجاء في حديث الإرباض الذي مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم imekuja pia katika hadithi ya Irbad ambayo tumeitangulia kusoma huko nyuma kauli ya mtume sallallahu alayhi fa innahu mayash minkum hakika singinevyo yeyote atakayeishi miongoni mwenu fasara ikhtilafan kathira ataona tofauti nyingi katika riwaya imekuja baadi baada yangu kaannahum qalu kana kama masahaba walisema lahu linnabi sallallahu alayhi kwa mtume sallallahu kaifa alismatu ya rasulullah tutaokoka vipi sisi ewe mjumbe wa Allah wa kaifa najatu ah, na tutapata uokovu namna gani kutokana na hayo ajabahum tunatoajibu alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai al-mahdiin juu yenu nyinyi kufuata njia yangu na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu alhadith Naam. Asema shekhe wasayaridu ba'dhum minha biidhnillah inda alkalami an simati wa maalimi hadhihi ad-da'wati al-mubarakah. Wasayaridu ba'dhum minha na zitakuja baadhi katika hizo adilla zilizotangulia biidhnillahil karim inda alkalami an simati wa maalimi tunapo tutakapofika sehemu ya kuongelea dalili za hii da'wat salafia simatun jamu sima bimaana alama wazi hadhihi hadhihi da'wati almubaraka pale tutakapokuwa tunaongelea alama za hii da'wat almubaraka ai da'wa salafia قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة معلقا على حديث الإباد رضي الله عنه الإمام البغوي أنا سيما أكيو أنا كتعليق كحديث الإباد كتب شاكي من نام أسيما كتب شاكي شرح السنة فيه إشارة إلى ظهور البدع والهواء والله أعلم حديث هي إن دانياكي كنا إشارة سا إن أشريك ظهيري فبدعنا matamanio na Allah ndiye mjuzi zaidi faamara biluzumi sunnatihi Mtume sallama alipoashiria kudhihiri kwa bid'a na matamanio ya kipindi hicho akaamrisha watu wajilazimishe na sunna yake wa sunnati alkhulafai rashidin kadhalika wajilazimishe na sunna za makhalifa wake waongofu watamasuki biha kalazimisha watu washikamane nazo biablaghi wujuhi ljid kwa njia zile za wazi kabisa kuliko njia zingine njia za wazi kabisa za juhudi kuliko njia zingine wa mujanabati ma uhditha ala khilafiha na kujiweka mbali na yale yaliyozushwa eh, kinyume chake yani ala khilafi sunna ndio kabali na yale ambayo yaliyozushwa kinyume chake yani yale yaliyozushwa katika bid'a sababu bid'a ndio kinyume cha sunna ama neno al-Imam Bukhari kwamba isharatun ila dhuhuri al-bid'a wal ahwa faamara luzumi sunnatihi kwamba wakati itakapodhihiri bid'a na matamanio Mtume salama akaamrisha watu washikamane na sunna zake sunna za khulafai rashidin sunna za makhalifa wake waongofu hapa ndio watu wanasema kwamba hakuna haja ya mtu kujiita salafi nasema kuna haja kwa sababu mtume swalla allah salam alipoashiria bid'a akawaamrisha watu washikamane na sunna zake na sunna za makhalifa wake waongofu umeelewana eh? na na hizi ndio kipindi ambacho bid'a tayari zimekwisha dhihiri na kwa sababu hiyo kukawa kuna haja ya watu na wao kudhihirisha manhaji ya mtume sallallahu alaihi wa alihi kama alivyosema na alfikaku min subuli shaitan alfikaku min subuli shaitan kutengana ni katika njia za shaitan katika fadhila na manaqib za as-salaf ni kule wao kuwa kitu kimoja na kwamba wao hawakutengana wazi na kuonyesha kwamba wao wanaamini kwamba ule mwachano na mtengano fanya hivyo ni katika njia za shaitan qala al-imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitabi sunna qala Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم وأن السبل كثيرة تسد من اتبعها عن طريقه المستقيم ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته ثم أسند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عند الإمام أحمد وغيره وهو صحيح خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث على سيما الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه السنة صفحة رقم تسعة على سيما كتاب شاكي السنة Qala Allah azza wa jalla, Allah anasema alitukuka, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Soma aya hii kwanza, kwamba Allah anasema kika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi, wala msifuate njia za pembeni ndogo ndogo ambazo ni nyingi, mkaacha njia yake Allah tabaraka wa taala. Dhalikum wasaakum bihi Dhalikum wasakum bihi, hiyo ndiyo njia ambayo amekuhukumieni nyinyi kuifuata. Amekuhukumieni nyinyi kuifuata, kwamba ni wajibu juu yenu kuifuata njia hiyo. Hukumieni, amekufaradhishieni kufuata njia hiyo. Anasema shekhe, fa akhbarana Allahu anna tariqahu wahidun mustaqim, Allah ametueleza kwamba njia yake ni moja imenyoka wa anna subula kathiratun na kwamba njia za pembeni ni nyingi tasuddu man ittabaha an tariqil an tariqihi mustaqim njia hizi zinamzuia ambaye atakayefuata njia hiyo kuto kufuata atakayefuata njia hivyo kuto kufuata njia yake Allah tabaraka taala nyoka thumma bayyana lana an-nabiy sallallahu dhalika sunnatihi, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha kwa sunna eh, sunna yake akabainisha aya hii hiyo njia inakusudiwa ni ipi thumma asnada hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu eh, Sheikh akaleta hadith ya Abdullah ibn Mas'ud kwa isnadi asnad almana alileta kwa isnadi kwa mtiririko wa wale wapokezi wa inda al-Imam Ahmad wa ghairihi huwa sahihun hadithi hii ipo kwa kwenye musnad ya Imam Ahmad na na na ni hadithi sahihi ambayo Ibn Mas'ud radhiallahu anasema khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mtume alituchorea akasema hadha sabilullah hii ni njia ya Allah chora ile njia ndefu na njia ya Allah thumma khatta khututan kisha Mtume sallam akachora michoro mingi mistari mingi an shimalihi wa an yamini, ushotoni kwake na kuliani kwake. Thumma qala, kisha akasema hadhihi subulun, hizi ni njia au hivi ni vinjia. Ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi, kwenye kila njia ndani yake kuna shetani anawaita watu kwenye njia hiyo. Thumma qala kisha akasoma Mtume sallallahu alaihi wasallam ile aya sawa eh? sawa an'am aya 153 eh وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به ثم ذكر بعض ثم ذكر بعض طرق الحديث akataja baadhi ya njia za hadithi thumma qala kisha akasema yani Sheikh al-Imam Muhammad bin Nasir Marwazi akasema fahadharana Allahu thumma rasuluhu sallallahu alayhi wasallama almuhdithati wal ahwa as-sadda an ittibai amrillah anasema kisha akatuhadharisha Allah na mtume wake kisha mtume wake yani baada ya kusoma kwa aya hii kataa baadhi ya turukul hadith maana hadithi na njia nyingi Aa, akasema sasa shekhe kwamba ametuhadharisha Allah kisha mtume wake atuhadharisha na nini na uzushi na matamanio yenye kuzuia mtu kufuata amri ya Allah na kufuata sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam ay wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam sawa eh? فهذا الحديث ظاهر في أن من التزم بمنهج النبوة آمن من الوقوع في شر في شراك سبل الشيطان ها وطرق غوايته au ghiwayatihi kwamba hadithi hii ni dhahir ipo wazi kabisa kwamba yeyote atakayejilazimisha na manhaji ya mitume ataamanika na kusalimika na kuingia katika nyayo za njia ya sheitan na njia za upotevu wake wa man hada an sabili lmuminin, na yule atakayeacha njia ya waumini na kuipinga, wakaa fi habaili shaitan, ataingia kwenye kamba za wal iyad billah, ah, tunajikinga kwa Allah. Allah tukinge na mambo haya. Naam. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب kitabu al-fawaid anaendelea shekhe kunukuu maneno يا علماء katika namba فكاكو من سبل الشيطان sawa يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما kwamba zama watu walipo Puuza kuhukumu kwa kitabu cha Allah na sunna za mtume wake na kupelekana wakiwa wana matatizo pelekana kwa hakimu au kadhi kuhukumiana kwa kitabu na sunna waatakadu adama liktifai bihima na watu wakawa wameitakidi kuto kutosheka na hivyo viwili kitabu na sunna وعدلوا إلى الآراء والقياس نكوا watu wameelemea katika masala ya kutumia rai za akili na qiyas walistihsan na istihsan wa aqwali shuyukh na qawli za مشيخه عرض lahum min dhalika fasadun fi fitrihim ilipatikana kwa wao kutokana na mambo hayo uharibiko maharibiko katika fitra ya maumbile yao eh, ziliharibika zile fitra zao yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewaumba nayo wakawa na tabia nyingine tofauti na zile Allah subhanahu wa taala alizoumba za utiifu na usikilizaji mwanadamu ameumba ni msikilizaji na mtiifu isipokuwa pale ambapo atakapojiingiza yeye katika basi ambayo atamfanya abadilike kutoka katika hiyo asli wa dhulmatun fi qulubihim ikapatikana giza katika nyoyo zao wa kadarun fi afahamihim na uchafu katika fahamu zao ambao ni ukoko ha, wa wa mahqun fi uqulihim mahqun fi uqulihim na kule kupata upumbavu katika katika akili zao wa wa ammatuhum hadhihi lumur, na ikawa mambo haya yamewaenea watu hawa, yani bimaana wengi katika wao wakawa na hali hii. waghalabat waghalabat alaihim hatta raba as saghir, yani hali hii ikawa imekuwa ni ya kawaida kwa wao mpaka raba alaiha saghiru mpaka mtoto akakulia katika hali hii ha, hali ya ku acha kufuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi Hizi hali ambazo tunaziona katika jamii zetu zimekuwa ni nzito kuziondoa kwa sababu watoto wamekulia katika hali hizo wakimefikia kana kwamba haziwezi kubadilika. Kiangalia mtoto, wazazi wake, babu zake, nani wake wamekuwa katika hali hii. Kwa maana hata katika ubadilikaji wa mtu kutoka katika bid'a na kuingia katika sunna unakuwa ni mzito, kwa sababu ni mtu aliyekulia katika hali hiyo akashindwa kubadilika, kwa sababu vile vitu vimemzoea tangu akiwa mdogo, kabla baada hajazaliwa amevikuta. Sasa maana ya alkabira kazeeka mkubwa kwenye hali hiyo harama mtu aliyekuwa hali hii imemkuta akiwa mtu mzima basi amezeekea humo falam yarauha munkara ah jambo hili wakawa wao hawakuliona kwamba ni munkar kwamba ni ovu wazi ha? fajaatuhum daulatun ukhra ikawajia dola nyingine katika hali hiyo maana punde tu dola nyingine ikawajia qamat fiha albid'u maqama sunan ha katika dola hiyo ndani yake bid'a ilisimama sehemu ya sunna wa nafsu maqama alaqli na nafsi yani matamanio yakawa yamesimama sehemu ya akili ikawa sehemu akili haina nafasi kwenye nafsi nafsi inapotembea inapopenda basi ndio akili inakwenda huko wal hawa maqama rushdi na matamanio sehemu ya uongofu dhalalu makama huda na upotevu sehemu ya uongofu walmunkaru maqama almarufi na munkar maovu sehemu ya wema waljahlu maqama alilmi na ujinga sehemu ya elimu wariyau maqama alikhlas ha na upotevu kasimama sehemu ya nini wa riya na, na riya ikasimama sehemu ya ikhlas sawa eh? maana shirkun khafi ikasimama sehemu ya ikhlas mtu akifanya anataka aonekane eh wal maqama al na batil ikasimama sehemu ya haqi wal kadhibu maqama sidqi na uongo kasimama sehemu ya ukweli walmudahanatu maqama almunasahati na kupakana mafuta kukaa sehemu ya kunasihiana maana watu wakaacha kunasihiana wakaanza kupakana mafuta yani kusifiana katika batil umeelewana eh? wadhulmu maqama aladli kadhalika dhulma ikawa imesimama sehemu ya uadilifu فصارت الدوله والغلبه لهذه الامور dola na ushindi ukawa wa mambo haya hapa dola si lazima iwe dola bali hata mji au kata au tarafa au mkoa au wilaya eh? ukawa yani sarati daulatu walghalaba mji mzima au dola na ushindi wa kila atakayekuwa anashinda basi ni mtu aliyekuwa ana tabia hizi yani mtu aliyeweka batil sehemu ya haki ndio mshindi Umeelewana? Munkar sehemu ya maruf ndio mshindi. Ujinga sehemu ya ilmu ndio mshindi. Ria sehemu ya ikhlas ndio mshindi. Batil sehemu ya haki ndio mshindi. Uongo sehemu ya ukweli ndio mshindi. Mudaha na kuwapamba pamba watu, mtu mwovu, mpuzi anaongea unampamba badala ya kumnasibu ambaye anaishi kitu unakosea Sheikh mchi Mungu. Eh? Akadha. Chaka anasema hivyo eh? Naam wa ahluha humul mushara ilaihim na watu wenye mambo haya ndio wenye kuashiriwa kwa vidole yani ndio wenye kuonekana wa fulani bwana ah inshallah jambo kama hajasemea fulani basi bado jambo hilo halijasemwa jambo kama hajalikubali na kulisapoti fulani jambo hilo bado halijaa kuna watu katika baadhi huwa tunatoa sana mfano tunatoa mfano sana kahawa hii mifano ya kahawa hii ni kutokana na vijiwe vya kahawa kuwa vingi katika mji wetu na kwamba watu wengi hubadilishana mawazo eh, katika maeneo haya. Na tukisema hivi pia hatusemi kwa itlaq kwamba kila anakwenda kwenye kahawa anakuwa katika sura hiyo. Inawezekana tisini kwa mia eh, au kumi kwa, kwa tisini sawa eh? Maana asilimia kumi kwenye asilimia mia moja unatoa kumi, ikawa yenyewe haina katika haipo kama jinsi ambavyo huwa tunasema lakini asilimia kubwa ni hivyo tumeelewana eh kwa sema kwamba tutakusema tutakusema neno ndio nikatoa mfano huu eh kwamba linaweza likatokea jambo katika mji wetu hapa mathalan jambo ambalo sote au asilimia kubwa tukawa tumeliona baya au sote tukawa tumetofautiana kwa asilimia hamsini kwa hamsini sawa eh? mtu ana akili zake timamu ana familia huyo na na shughuli zake anasubiri aone fulani kule kwenye kile kijiwe chetu cha kahawa yeye atakuwa upande gani ili awe naye haya yapo haya ha? bwana fulani anamsapoti saba kubwa na bwana ndio maana tayari yani maana yake saba kubwa liko sawa sawa watu wapo ambao hawaikaagi kwenye mambo hayo mnaweza mkawa hamyajui <coughs> lakini wale ambao ambao wanakaa huko wanajua wanajua kama watu wapo watu aina hiyo na huenda wengi wao wakawa wana sifa ya kutokuswali kabisa au wengi wao wakawa ni washirikina kabisa lakini wakawa ndio wenye kusikilizwa ndio maana wahaluhum almushara ilayhi kwamba watu hawa wenye sifa hizi za kubadilisha haki kuwa batil tumeelewana eh munkar kuwa maruf ria sehemu ikhlas batil umeona eh? kazi makama sidiki hawa ndio mushara ile. na wakawa wanajulikana kwamba sio watu wazuri kwa sababu watu ndio kama alivyosema araba alaiha saghir wa harama alaiha alkabir tutafanya nini ndio hali yetu sisi ndio hali yetu eh? kwamba wadogo wamekulia humo sawa eh? na wakubwa wamezeekea humo Ukitaka kuiondoa hali hii ni kazi sana, unaweza kusababisha vita, sio? Unaweza kusababisha vita. Kwa nini katusema eh? Kwani sisi hatujui yeye, hatujui kama sisi ndio wenyewe hapa? Sasa wewe ndio mwenyewe, ndio maana yake hutaki kuelekezwa Mungu wako ni nani. Yawezekana kweli wewe ni ni mwenyewe, sasa Mungu wako pia humtaki hmm? wanataka tufanyie mudahana na wapo ashabul mudahana sehemu ya nasaha wanaweka mudahana hao wapo watakupa mudahana lakini wengine Allah tabarak wa taala amewajalia kwamba wao ukiona jambo baya wao wanakunasihi kwa njia tu nzuri ukifuata sawa usipofuata yalla nazo zote nasaha huwa inatoboa sasa inatoboa hata kama utaipinga kikaa wewe mwenyewe na nafsi yako utasema ah, bwana kaninasihi wao kama pale imechachamana lakini nasihiwa anasema Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa kanat qabla dhalika liadhdadiha na ilikuwa kabla ya hapo ni kwa kinyume chake tumeelewana eh wa kanat qabla dhalika liadhdadi wa kana ahluha humul mushara ilaihim sawa eh walikuwa watu wenye mambo hayo ndio wenye kuashiriwa wa idha raaita daulatan daulatan hadhihi al-umur qad aqbalat fiha ukiona dola mambo haya ndio yameyaelekea yani ukiona mji mambo haya ndio imeyaelekea sawa eh hapa andika dola kitu nasema mji ili tuwe kukaribisha maalumati katika ubongo sawa mwanangu unaweza kusema inawezekana maeneo haya mpaka ipatikane dola a a hata mtaa hata nyumba hata familia hata mtu mmoja ukiona mambo haya yani sehemu ya haki kunawekwa batili sehemu ya uongo ya, ya ukweli kunawekwa uongo sehemu ya ikhlas ufanye kitu kwa ajili ya Allah mtu anafanya kwa sababu ya kujionyesha sehemu ya eh, wema mtu anaweka uovu sehemu ya upotevu ya, ya, ya uongofu anaweka upotevu sehemu ya uongofu mtu anaweka matamanio sehemu ya mtu basi hata kutumia akili mtu anatanguliza nafsi yake tumia basi hata akili wala taaqiluna, je hamna akili? Mtu atauliza nafsi. Sema idha raaita daulata daulatan, utakapoiona dola yoyote, utakapoiona dola yoyote au mji wote hadhihi al-umuru kad aqbalat fiha, mji huo ndio umeyaelekea mambo haya, warayatuha kad nusibat, na bendera yake tayari imesimamishwa inapepea wajuyushuha kad rukibat wadih na majeshi yake tayari ndio yaishapandwa yamewekwa kwa ajili ya mapambano fabatnul ardi wallahi khairun min dhahiriha basi kufa ni bora kuliko kuishi yani kuishi chini ya ardhi ndani ya tumbo la ardhi wallahi ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala mwapa Allah kwamba hutaki kuishi tena katika ha, hali kama hii kufa ni bora kuliko kuishi kwamba ndani ya ardhi na lasha kwamba mtu hawezi kuishi ndani ya ardhi sawa eh? akiishi ndani ya ardhi iliyofunikwa maanake atakufa au katika tafsiri nyingine sasa fabatnil ardhi katika nini katika mapango huko ukakae peke yako ukakae peke yako kama ilivyokuja katika baadhi ya, ya tarajum za kina Imamu al-Bukhari na wengineo eh katika vitabu vyao wanaeleza kwamba unapotokea fitna yafaa mtu sawa kwenda porini tumeelewana eh? kwamba haifai mtu kutoka mjini kwenda porini isipokuwa wakati wa fitna tabi ya jamaa haifai mtu kutoka mjini kwenda porini yani kufanya istiarabu istiarabu kama mtu alikuwa ni mtu wa mjini muungwana anatoka anaenda huko anaendelea kuchunga mbuzi huko haifai wakati wa fitna yani ujichanganya tuna mbuzi basi bila sababu ina yote la jambo hili limekatazwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam haya ni baadhi ya watu katika baadhi ya maisha bana imeshindwa ndio kwa fundi gereji anaendesha magari afanya nini jaza mimi nafunga gereji na funga kila kitu nauza nenda zangu huko nitakuwa nalima mchicha tujafuge vikuku na nini hii ni wakati wa fitna kwamba sasa haiwezekani kuishi isipokuwa uende ukaishi peke yako tunafahamiana eh tumeelewana na naam al al-Bukhari ana ana ana ana, ana mlango unaoeleza eh, unaeleza mambo haya. Wa kulalul jibali khairu minas suhuli. Sawa eh? na mtu kukaa juu ya milima huko ni bora kuliko kuishi tambarale huku chini hata kama ni porini pia kwa sababu siku zote fitna inamfikia mtu eh, haraka kulingana jinsi ambavyo alivyokuwa nayo alivyokuwa nayo karibu nenda kaishi kwenye nchi za milima huko porini ujifiche ni bora kukaa kule kuliko huyu aliyoko chini kwa sababu huyu aliyoko katika hii tambarale sawa anakuwa ana uwezekano wa kufika katika kufikiwa na fitna zaidi kuliko wewe ulioko wapi kuliko milima wazi na uh, suhul ni sehemu ambayo iliyotambarale haina mwinuko zaidi wa mita mia, mita 200 unajua mita 200 mita 100 mita 200 hii inakuwa ni suhul sawa eh? min anasema asahal fil jiografia huwa masahatun wasi'atun al ardi al-munkhafidha wal munbasita la yatajawazu irtifa'uha 200 mitra wadha eh? hai urefu wake hauzidi kuinuka kwake hakuzidi 200 mitra Kwa ni baadhi ya maeneo ambayo ima ni ya mabonde au ya milima au tambarale lakini hata kama itainuka haiwezi kuinuka zidi mita mia tuluhush mukhalatatu asla min mukhalata tinas sawa tumekaa maeleza pia kwamba kuchanganyika na wanyama kuchanganyika na wanyama eh, akina simba eh, akina chui akina tembo na wengineo uhush hayawan wahshi hao maporini kabisa wale wanyama wa wa, maporini si punda na wengineo hawa wa, wa, wa mjini a a wanyama wa porini ni bora kuliko kuchanganyika na watu aina hii si mnaelewa haya maneno jamani tunaelewa vizuri jamii yetu hii tuliokuwa nayo mpaka tusiende mbali tukaenda Tabora eh, tukaenda Mwanza, tukaenda Dar es Salaam. Si hatujui mambo ya Dar es Salaam kama yapo hayo au yapo ya Mwanza tujui, lakini ndani ya jamii yetu haya yamethibiti, haya yamethibiti baadhi yetu na wengi wetu. Haya ndiyo mambo tuliyokuwa nayo. Nasallallahu salama wal afya.